Divertimento para pequeños monstruos, sintonía de eh, Radio Filispín. O sea, un programa especial en lo que vamos a tener un convidado especial en la radio. o amigo Alberto. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Bueno, Alberto es miembro de un grupo que se llama Todo Largo Verano y además integrante de un colectivo que se llama eh, La Fonográfica General. Tenemos ocasión, ¿verdad, Alberto, de, hablar de esto durante el transcurso del programa de divertimento. Perfectamente. Para pequeños monstruos y eh, para pequeñas monstruos. Estaremos con todos vos unha hora, iso quer decir que hoxe xoves quinta feira en directo en Radio Filispín, pero tamén un martes de 4 a 5 ou un uh, domingo de 11 a 12 do mediodía. vos tamén que comentaros que hoxe Sobes eh, está a sair, o saiu xa da Avenida de Esteiro do, unha manifestación convocada pola Central Intersindical Galega a CIGA en defensa dos intereses da clase traballadora galega eh, o lema tamén de que a crise apague o capital e vamos ter unha conexión dentro de uns segundos cun dos nosos compañeiros desplazado ali na manifestación para que nos conte o que está a pasar e logo tamén ao final do programa pois teremos unha nova conexión para que nos avalíen así un pouco o que tenga acontecido nesa manifestación mm, da que pensamos que é bastante concurrida, xa que acabamos de pasar por aló e había pois bastante xente. Bueno, en realidad teñamos preparada unha conexión agora ao principio do programa co noso compañeiro Bruno, mas eh, non está atendendo a nosa chamada, polo que imos eh, proseguir co guión de Divertimento para Pequenos Monstros. Hola, Alberto. Hola, Benvido de novo. Bueno, Alberto, eh, adivosa por aquí en algunha outra ocasión en, en Radio Filispín, en Divertimento para Pequenos Monstros. Non me lembro en que situación, por que motivo. Se estiven aquí? Sí. Eu non lembro ver estado non chega a estar. eh, foi entón eh, alguén de... Eh, ah, sí, Quant. Estiveron Quant por aquí. É posible. Sí, sí. sí. É posible. Sí, sí, sí, estiveron Quant. Sí. Estiveron Quant e ademais eh, que eu lembre tamén fostes mm, mencionados por unha persona que estivo aquí convidada por mor dunha exposición como aquí no Ateneo, os eh, 20 anos eh, de pop de Radio 3, creo ah. que era unha exposición así con cartaces... Mm, Jesús Ordovás. Jesús Ordovás estivo aquí neste estudio, flipando Ajá, con todo isto, sí. e falou de vos. Bueno, de quen falou? Pois pues de todo o largo verano. Alguén, pois, pues, eh, preguntará, que demonios de todo eso, ¿no? <laughs> Pero él trae unha, unha maqueta aí, eh, que a mí me encantan as, a, todo o visual, ¿no? o imaginario que tedes na, no conxunto de la fonográfica general e do que penso que tires eh, non sei se, se o querás, querrás desvelar ou non, pero bastante responsable. ¿no? menos nos participamos activamente en la fonográfica general, en todo lo que propone y bueno, vamos, sí que... Que tío que querés falar de todo el largo verano. <laughs> Eu eh, quiero falar de que me preguntes, pero bueno. Eh, Alberto, ese, largo verano? perdona porque tenemos una llamada, las cosas son como son. Entonces, eh, falábamos antes de que estábamos pendientes de esa conexión con nuestro compañero Bruno. Hola, ¿qué tal? Hola, compañero. Andrés, escúchame. Sí, ¿quién eres? Eh, mira, soy Lupe, eh, quería llamar ahí a radio para, bueno, para informarvos que ahora mismo por las rúas de Ferrol está discurriendo una manifestación que convocada por la Central Intersindical Galega, por la Confederación Intersindical Galega, o Sindicato SIGA, sí. pois pues, eh, un xeito de protesta ante, bueno, este este capitalismo salvaje que que está detrás de la crisis financiera y e económica que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, esa manifestación que convoca FIGA está simultáneamente sucediendo en otros... Sí, dime, dime. atende, Andrés, que teño un problema e é que cando me chego moita xente que vai na manifa sí. porque van barrando consignas Sí. Ah, non te, non te escoito non me escoitas. Moito, bueno, me vou separar un pouquiño. Perfecto. Me vou separar un pouquiño para poder escoitar os, si queres máis información. Perfecto. Dime. Sí, bueno, te comentaba e comentaba a todos os ouvintes que esta manifestación simultaneamente está tendo lugar en outros lugares de, da Galiza, non? Sí, Sí, está convocada nas principais vilas e cidades de Galiza. Eh, bueno, é unha manifestación eu destacaría que entre as reivindicacións que se queren apoiar nesta manifestación hai unha medida que é a nacionalización da banca eu penso que é sinalar directamente quenes son os culpáveis, os que se estiveron beneficiando até agora do noso traballo, da, da riqueza do planeta, e quen eh, pois sin ningún tipo de escrúpulo se beneficiou disto, sacou o maior lucro e agora o que queren o que queren é eh, pois privatizar por un lado os beneficios pero en cambio que entre todos e todas paguemos o, as perdas, non socializar as perdas cando, mentras que estiveron embolsándose miles de millóns de euros con as súas accións, con as súas con os seus investimentos, con as súas especulacións, non había, non veíamos ninguén un chico dices beneficios, non? Entón, mesmo, bueno, pois pues eso, pois, eh, escapando de pagar impostos, índose aos paraísos fiscais para evadir calquera tipo de responsabilidade, entonces pois a xente agora mismo pois penso que está que ten as cousas, empeza a ter as cousas mínimamente claras, a ver quen realmente é responsable de todo isto, sin a dar os grandes poderes financeiros os bancos como os principais culpáveis desta situación e, polo tanto, unha crítica a todas esas axudas que por parte dos estados a nivel mundial se están facendo para salvar as súas finanzas e para salvar, en certa medida, o modelo financiero, non? Eh, cando que se está pedindo desde os movimentos sociais e tamén, hoxe, polas rúas desde o movimento sindical, inda que só sexa en este caso un sindicato con convoca esta manifestación, pois tamén se está pedindo esa reformulación do sistema capitalista de que non podemos continuar con este sistema que o único que, que busca é o beneficio a toda costa e temos que volver a enfocar a economía desde o punto de vista das necesidades das persoas. Na medida en que seamos capaces de, de poñer a economía ao servicio das persoas, pois poderemos falar de un cambio que empece a dar frutos e que millora a calidade de vida da xente en todo o planeta. Moi ben, compañeira. Eh, neses momentos a manifestación está transcorrindo polas ruas de Ferrol, non, Logo? Pois sí, eh, agora mesmo está chegando xa ao cantón eh, donde se supón eh, pois terán unhas intervencións eh, xente da, do sindicato SIGA E bueno, a, a verdade é que hai bastante xente, ainda que podería haber máis, pero bueno, penso que que como un primeiro pasiño creo que non vai ser a única movilización creo que a partir de agora vai, se van a convocar bastantes movilizacións sobre todo hai convocadas tamén movilizacións para cando se xunte o, en Estados Unidos pois o, o G8 e, e a verdade é que pensamos que, que sí, que está, esto está empezando a que a xente está empezando a ver que, que hai que cambiar isto, que hai que cambiarlo, que non, non podemos seguir así pensando que pode haber xente que siga acumulando riqueza e que haxa unha inmensa maioría do planeta que siga vivindo na, na pobreza e que, ademais, que esa acumulación de riqueza se faga, como no caso concreto de Europa, a costa de, aumentar as horas de traballo, disminuir e congelar os salarios, eh, recortar as pensións e as prestacións sociais, esquecerse do que é xa un seguro de desemprego, esquecerse de poder xubilarse con unha pensión digna a partir de dos 60 anos, todas esas conquistas que foron pouco a pouco consolidando pois, unha sociedade con uns mínimos dereitos e que agora mesmo vemos como se empeza a tambalear, non? Así compañera, e todas estas mobilizacións que están tendo lugar agora mesmo no país galego e que preceden a esa cumbre do, G, do G20 que vai ter lugar en Washington esta fin de semana, como ti sabes e que está, ademais, mobilización non solamente aquí no país galego, senón en outros puntos de, de todo o mundo, verdad? Sí, efectivamente. Moi ben, eh, compañeira. Moitas gracias pola túa pola túa conexión neste directo de Ose Sobes día 13 de novembro do ano 2008 no que a nosa compañeira Lupe pois nos contou que está a pasar agora mesmo nas rúas de, de Ferrol. Alguna cosa máis, compañeira? Bueno, nada máis, xa está falando agora o secretario xeral da CIGA, está lendo o seu discurso, así que, bueno, mm, si me, si me permites, pues voy a escucharlo para ver qué a ver qué comenta, vale? pues muchas gracias y ya te próxima. Vale, chao, saludos. Bueno, pedimos eh, disculpas a nuestro compañero, a nuestro amigo <clears throat> Alberto. disculpas por esta. <clears throat> bueno, bueno, se comentábamos que en la radio un poco aquí funciona un poco a a inmediatez ¿no? e, a, e a urxencia dos acontecementos uh -huh. e cando pasa algo, pues, pois sempre temos unha certa prioridade, neste caso un pequeno recunchiño para o que está pasando nas rúas ¿no? Bueno, Alberto, nos estás falando de, de ese grupo, ¿no? de ese todo el largo verano. Uh -huh. ¿Cuándo, ¿Cuándo comenzou ese largo verano? Porque eh, como de eh, largo é? Eh, como de largo é? Eh? <laughs> pois non é moi largo. Eh, pois comenzou a finais do 2005. que fue, bueno, cuando grabamos la primera canción para precisamente un recopilatorio de la fonográfica general y e, e, bueno, eh, tanto Fer como yo, Fer un chico que bueno, que estuvo pues bastante metido en todo el largo verano y e tal, nos conocíamos desde hacía años y desde hacía años pues hacíamos canciones. ¿Qué pasa? Que, que bueno, tuvimos los medios para poder grabar pues las maquetillas estas que grabamos pues hace relativamente poco y fue cuando empezamos a, <clears throat> nacichedes logo casi simultaneamente nese parto co, co la fonográfica, non? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que na, eh, la fonográfica remate de cumprir eh, catro anos. 3 anos. 3 anos. Tres anos cumpliu cando? O 31 de, outubro. Sí, sí, que fixe, mm, se fixe unha festa e... <coughs> bueno, en el desván, en un paf aí na calle del Sol. <coughs> Unha festa eh, que eh, casi casi pues era unha reiteración ou unha nova proposta dende aquel ano eh, aquela primeira festa do, do ano 2005, no? aquel tamén 31 de outubro, no? coincidindo uh -huh. con, con defuntos. No? Sí, sí, sí, sí. Tedes unha foi... obsesión con defuntos? Non, no? non. <laughs> eh, simplemente, cando decidiron facer a primeira festa, buscaron un festivo, había un aí, encima, pois iso, a xente se disfraza en, en Halloween, ¿no? Ou Ajá. Samaín, ou como lle queran... Samar. Samar. <laughs> eh, eh, claro, pintaba ben facer unha festa aí uh -huh. nesa noite en Ferror. En Ferror. E por que Ferror? Ai, non o sei. <laughs> e non acuñei iso, eu escoito por aí, é moi divertido, non? Mm. Ferror. Ferror. Si soa algo así como error, non? Un error, ou terror. Ou, ou terror, ou <laughs> cousas así. E, bueno, naquela festa de, de aí, <coughs> perdón, hai algún, algúns anos, tres anos do ano 2005, mm. pois tocaron Van 74, Los Psicotics, Window Pain, E, uh -huh. e nesta tocastes vos, non? Ou como foi a cousa? Non, nesta, non, nesta non. última festa. Nesta festa, eh, o que pasou é que o ano pasado, cando a fonográfica cumpliu dous anos, propuxeron os grupos que fixeron unha especie de sintonía corta, pois, <clears throat> bueno, eu que sei, sempre están propoñendo cousas e, e nos fixemos a nosa. O caso é que logo quixemos gravala un pouco máis larga e tal e cual, e como sempre que nos gravamos cancións as editamos, as entre comillas, non? Pois, bueno, son desgravaos en casa, non? E tal. <clears throat> sí. Eh, de, de dúas en dúas, como se fosen singles. E eh, o regalamos, pois, mm, dixemos, veña, imos regalalos na festa de aniversario. Ajá, e ese foi o agasallo desta festa... Non, eh... ese foi o agasallo de Tolorgo Verano. A fonográfica regalaba un single dos que editan ah, eles. Eh... Había dous agasallos. Sí, este era noso. ser <laughs> un oso para los que vinieran Porque también, ¿qué pasa? Que as festas da fonográfica Vienen todos, bueno, un montón de amigos nosos. Y e nós siempre regalamos Los nosos singles estos a los amigos. Pues mira, ya despachamos. <coughs> Perdí a mi novia en una fiesta oficial de la fonográfica general. Exactamente, siempre la fonográfica general aparece por lo medio. No, no siempre Es la primera vez que que aparece por ahí Sí, todo el largo verano. O menos o que te decía, eh, solemos editar moitas canciones con los recopilatorios que proponen, claro. Y todo este imaginario que tedes así na en el todo largo verano, esas, esas portadas que se pueden ver no vosso, blog o MySpace, sí. non Sí, bueno, tenemos un blog, tenemos un MySpace, Son certamente bonitas, ¿no? gusta moito reivindicar iso, a <clears throat> imaxe da publicidade dos anos 50 e tal, é todo como moi eh, bueno, naif iba a decir, moi, como moi inocente, non? Todo o que propoñen, eh, nos gusta, nos, nos Aquela inocencia dos 50. Aquela ¿no? inocencia dos 50. Claro. Uh -huh. E, bueno, este, esta maqueta ten dúas pezas en da que uh -huh. vos atedes como como catro, cinco discos, cinco maquetas, non? Cinco Editadas. singles de dúas cancións cada un -huh. E aparte unha especie de colección de villancicos ou algo así, que cada ano vai crecendo. Uh <laughs> -huh. eh, o que falábamos antes da primeira canción que habíamos grabado, pois era un villancico para un para un, un de la fonográfica, sí. fonográfica sí. E cada ano gravamos un Uh -huh. Mm, de hecho, estamos empezando a gravar agora outro E imos polo cuarto Sempre o xuntamos todos nun CD E nas festas o regalamos tamén uh -huh. Pois pues, se si lle parece, imos entrar un pouco en materia e escoitamos algunha peciña que eres elixila ti... De acordo, esta mesma, a de a, a fonográfica. A primeira, por exemplo. Por exemplo. O, o tema sí, sí, a cara sí. A, que podría ser do single, eh, Exactamente. ¿no? <laughs> Coméntanos eso un poquinho, que é o que vamos a escoitar. Bueno, bien, era lo que estábamos hablando antes. Es una, una propuesta de la fonográfica de hacer eh, sintonías para, para eh, nos fijemos, pues una canción longa a partir de la primera maqueta que era de unos 20 segundos. o sea, que está ahí la versión longa De ese experimento eh, sintonía para la fonográfica general que este no seu momento. Exactamente. pues aquí va. Eh, perdí a mi novia. Perdí a mi novia. En una fiesta de la fonográfica general. bueno, contundencia pop neste contundencia tanto perdón, tanto no, no que é o, a peza como tal, ¿no? Esa píldora aí pop como no, na, na minutaxe, ¿no? Uh -huh. O sea, é single total, ¿no? Eh, sí. <laughs> é o que se busca. Eh, bueno, eh, primeiro dos discos que poñemos eh, estábamos falando aquí con Alberto fora de micrófono que que vamos a soltarnos un poquito, que isto non é unha entrevista, no? E que, que ele nos comentaba, bueno, que este non é o meu ecosistema natural, <laughs> pero bueno, estás en Radio Filispín, estás na túa casa, esa che digo, cando queras podes volver por aquí, facemos unha segunda, terceira, cuarta parte. Eh, todo largo verano, quen, quenes son? ¿Eres Alberto? Eh, sí, sí, bueno, sí. Eh, <clears throat> somos yo y mis amigos, o sea, <laughs> no se puede concretar demasiado, ¿no? Grabamos en mi casa, con lo que tenemos, yo me encargo de hacer, bueno, pues no sé, las mezclas, no sé qué, no sé cuánto, pero... Pero bueno, luego vienen por allí, pues los habituales son Carolina, Rubén, Quique, Miguel... Eh, eh, Fernando hasta hace poco, ¿qué pasa? Que ahora se ha, bueno, se ha puesto a hacer otro tipo de cosas, con lo cual ya no tiene tanto tiempo y tal. Rubén Coca. Eh, bueno, Rubén Coca también participa con nosotros, sí. también, también es habitual de mi casa. <laughs> o sea, a tu casa, cuando dices a tu casa, estás diciendo a tu casa, ¿no? A mi casa, a mi casa. Es decir, que esto graba, lo la voz a casa, la tu casa en particular sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y, qué utilizades? ¿Alguna habitación especial, así de mágica? Eh, la sala. <laughs> la sala con el ordenador que está allí encima, cuatro cacharritos que, bueno, vamos consiguiendo y... encima. Muy bien. Y, qué quisiera decir, eh, nos acaban de traer algo muy importante aquí en la radio que a Chávez de Radio. sí, sí, <coughs> eh, así prevista alguna cosa en breve, un concierto alguna cosa que... Eh, en principio el grupo no está concebido como un grupo de directo, en, ningún sentido, porque, porque bueno, tampoco nunca nos hemos puesto ni a ensayar, ni yo me veo con una guitarra en la mano tocando nada, porque a veces me dicen, pero bueno, pero te coges una guitarra y tocas por ahí y tal, que va, que va, o sea, no, Vamos, non me veo así de broma. Bueno, pero ti, ti estás en outros grupos, non? Sí. En Quant. Sí, sí, sí, eu toco... Estuviste estuvo... en The Cavern, en, <laughs> estuve en Londres, The Cavern, ¿no? sí, tocando. Fai, fai en ese mítico local onde tocaron os Beatles, sí, ¿no? sí. E todo eso. E sí, sí, aínda así non... Non, non, non, non, non, que va, que va. <laughs> <laughs> non, con Quant eu toco baixo, eh E bueno, te contas máis cómodo con algún instrumento particular? Encontro máis cómodo arropado, arropado pois por, por músicos eh, por centos de personas. Eh, sí, <laughs> claro, claro, canta, cantas máis mellor, claro. Sí, sí, eh, non, non me veo capaz, pero nin de broma de, de coller unha guitarra e tocar unha canción eh, non a toco nin, nin, nin a miña casa Que o diría, eh? Sí, quen o diría, verdad? Sí, Isto o, o imos grabando un pouco por trozos, outro pouco seguido, outro pouco tal... Mm, bueno, o sea, ao final o que resulta é algo, un artefacto incendiario pop Eh, pero que non ten por que ser estrictamente reproducible en directo, ¿no? Exactamente. Nos compramos un ordenador que ten un embudo e nos imos metendo por aí pois mm, un ukelele, non sei que, <coughs> e damos o botón e san, san as cancións, así máis ou menos. Eh, mm, contanos algunha coseña máis, así, por exemplo, podemos escutar eh, algunha peza máis de outro dos singles que trouxeches. Uh -huh. Este, por exemplo, que se chama, bueno, no, este é o que acabamos de poñer. Non, non, non, non? este, este, este. Ah, sí, sí. ah, este es eh, todo largo verano, La chica del parque. La chica del parque se chama, sí. Mm, estamos con con con rapazas e con chicas, eh, con sí. novias a cuestas, eh. <laughs> Esos son os, os prototipos así un pouco da, da música pop, ¿no? canción de que fala de, sí, de, de rapazas, sí, o... desamores, amores, lo que no, claro, festas, sí, vamos a ver. un pouco así como moi A mí lo que me, lo que me gusta falar é da intrascendencia pura e dura eh, un poco así, como te diría yo, así de primeira impresión, non? O sea, digamos que non se trata de meter moito mensaxe nas cancións, home, un fala do que fala, e eh, no momento no que o fala, non, e tal, pero bueno, eso, quitando leña do fogo sempre. Que isto é así. Co, co idea de eh, música, bailar. Música e a bailar, pasalo ben eh, e la, la intrascendencia natural de la vida cotidiana. ¿no? Exactamente. Justo. Que vamos a escutar de eh, pois este un tema que eu creo que xa ten un ano eh, E eh, bueno, non sei, eu estou especialmente... Isto dos singles así, eh, sí, dime, dime. Non, que me gusta, que este é un tema con... que quedamos contentos con ele que, e Especialmente bueno. co tema que imos escutar, sí, que é o que abre o single E ¿no? sí, Isto de, sí. de poñer o, o, as cancións un ana eh, bueno, remontándonos o single de vinilo, uh -huh. no? cara A, cara B Isto reproducidelo alguna maneira de alguna maneira no CD, é dicir, hai cara A e cara B ou te, hai tema 1 e tema 2. Hai tema 1 e tema 2, claro. Non, non pode non ser outra, outra forma. Non outra maneira, pero Ojalá a idea, vera. <laughs> digamos... sería... A idea é esa, é... Eh non sei, mm, ter unha canción, eh, bueno, acompañala con outra, eu que sei, eh, tamén que pasa, nós tampouco temos todo o tempo que quixéramos para, para gravar cancións, senón estaríamos aí pois todo o día. Uh -huh. Entón gravamos unha canción hoxe, outra dentro de dous meses, e tal, e claro, o material se queda aí, hai que sacalo, e veña, fora. Uh -huh. Bueno, pues hemos escrito entonces esta maqueta que, bueno, no sé qué Dónde está, Es decir, si es la primera, segunda, tercera Yo creo que a... quinta é que escritamos ahora A tercera Y esta sería un poco a tercera así para situar a xente Y a peza, pois, por título eso La chica del parque Una vez te vi pasar que caminando. Ni siquiera te fijaste y al volver la vista atrás traté de decirte algo, pero ya no pude verte. Otra vez, varios días después, me volví a cruzar con preocupada me acerqué y te sonreí durante un pequeño instante. Me miraste dulcemente cuando te marchaste. Me quedé pensando en aquella sonrisa, no pude pegar ojo en toda la noche y solo quería que fuera mañana para poder volver a acercarme a ti. todo el largo verano, La chica del parque, era pues sacará de este single, Que era, composición además de, Alberto Amigo, que tenemos aquí os en Divertimento para Pequeños Monstruos, Radio Flispin para quien eh, remate de sintonizar. Bueno, estamos en directo, por cierto, si alguien quiere chamar, hacerle alguna pregunta a Alberto, pues pode facelo evidentemente, hoxe xoves día eh, 11, día perdón, 13 de, de novembro. Digo isto porque o programa, o programa sabedes que se repite durante a semana. Así que o teléfono noso é o 692 54 7744, repetimos 692 54 7744. Bueno, Alberto, eh, estábamos falando de, mm, de onde podería ser reproducido isto sin, sin problema, ¿no? Por ejemplo, programa, en el programa Flor de Pasión, ¿no? De Juan de Pablos. Eh, mm, y, alguna otra festa por ahí así, ¿no? Que facedes entre colegas y tal. Y, <laughs> tampoco hay que darles mucha difusión a esto, ¿no? Me comentabas que no existe un esfuerzo, digamos... Eh, por la voz aparte, por, de momento, ¿no? Por que, esto este, trascenda, ¿no? Con todo lo que verano, sí. dices. Eh, non, esforzo non Non, non sei <laughs> eh, Se si surxe o que surxe, pois moi ben Se non, pois xa está, é o que faceme Claro, nos facemos unhas cantas copias do disco E, bueno, as damos As enviamos a gente que se interesa a través da página web Que nos lo pide, tal e cual e, uh -huh. Que funciona isto un pouco así entre colegas e sí, tal sí, E un pouco, sí. polo que vexo, un pouco o espírito da propia fonográfica general, non? ese espíritu un poco de, boca a boca, ¿no? Y de cómo se fue construyendo todo eso sin prácticamente salir en ningún medio, ¿no? Sí. Ni siquiera en Radio Filipín cuando fuiste desconvidado. <laughs> <laughs> Cosa que sale demasiado. <laughs> Eu eh, e xa sei que Alberto está aquí, eu sei como la fonográfica eh, como como todo largo verano, pero non podo deixar de facer referencias a la fonográfica general, ¿no? Porque a min personalmente, e xa o teño dito aquí de, en algunha ocasión, pois pues me parece un exemplo de autoxestión total en canto que a produción musical, non? De algo que non é un selo discográfico, non? E que traballa alegremente, non sei se si No sé cómo vos unides eso formais para ISO. Vamos a ver, todo eh, ay, Dios mío, La fonografía general eh, no se reúne básicamente porque sería imposible <laughs> de tanta gente que hay. Eh, ahí la gente pues se pone de acuerdo a través de los mails o de los fotologs o de o propio blog la fonográfica. La, fonografía general tiene ramificaciones extraterrestres incluso, ¿no? Sí, sí, <laughs> Marbella, Madrid, Gijón, Pamplona, eso cómo es posible. Isto É basicamente unha idea que se ha proposto que a xente mm, de repente a escoita, eh, se la cree e eh, a lleva a cabo. Por iso te digo sempre que aquí non hai a ninguén a quen lle se poda entrevistar un... que non sexa pois alguén de algún grupo ou alguén que, que va a festa aí a levar cousas ou tal, porque uh -huh. porque é así, o sea, é xente que se xunta, que creen a idea que a fai. Uh -huh. Sen máis. E cando se termine a disposición a facer cousas, se termina. Exactamente. y, y, Que, y en aquel momento, en aquel, en aquel año 2005, eh, Cuando cuando con todo esto, con todo el largo, verano, con la fonográfica general, mm, Pues planteabas, es una perspectiva así de futuro de que ose eh, un eh, día 13 de noviembre del año 2008 de estar eh, inactivo mm, en de lo como algo, esto probablemente no, teníamos no, futuro no, no, futuro. non, non, non, eh, non creo que ninguén tampouco dos que estén agora na fonográfica tal o pense. Mm. Pois isto é unha cousa de por que non facemos unha festa tal día? E se fai, deixa. Ese E se fai. Sin ningunha ninguna reunión. Sen ninguna sí. reunión. <laughs> Todos estades de acordo de todas. Eh, no básico. É cuestión de que de convencer a un, un <clears throat> par de amigos, claro. Uh -huh. E a partir de aí, sobre todo man, que... E xa está, e logo publicitarlo pois, polos medios que temos, que son, pois iso, os fotologs e o e tal, e uns carteles nas farolas ou o que sexa. E... Para cando un single en vinilo? De, xa que la fonográfica general, como todo mundo sabe, se adica uh -huh. a distribuir e a fabricar prácticamente eles vinilos, non? Unha cosa así tan, tan maravillosa. Para cando un vinilo de... De todo o largo verano. De todo o largo verano. Pois... pois estamos na, na lista? O sea, como... Estamos na lista, estamos na lista. eh, <laughs> na lista de espera, non? Eh, sí. <laughs> a ver, ahora eh, vais a sacar un, un single que esperamos que esté listo para, para Navidad, eh, Rasmus a Ticilos. Uh -huh. E somos nos. Puiden velo en, en Doniños, mm, no refugio de Doniños, y y muy muy interesante. Sí, ¿eh? sí, sí. sí, extraordinario. de aquí de Ferrol. Sí. Sí, pues, fantástico, realmente recomendable. Cantas cosas se eh, saíron de la fonográfica general, Vamos a escuchar más música vos, que, que parece? qué que, ahora agora? temos aí preparado un tema que creo que o, a peza número 2 uh -huh. de la chica del, del parque, pode ser? O... Non, de ah, de, de No Respiro, no respiro do sí. single No Respiro. A canción se chama Vacaciones en Marmolinos. Uh -huh. isto é unha especie como, bueno, unha especie non, é un, é un instrumental. Imos aló. tirados en la playa bajo el sol, así de, sin, celo, así despreocupándose totalmente y absolutamente de todo tipo de crisis, y eh, de todo. La idea... <laughs> Dos minutos clavados, Alberto. Sí. Estaba, eso estaba medido. ¿eh? Sí. Eh, y cuando, si grabamos, llegamos a los tres, nos empezamos a preocupar. a decir, aquí algo no marcha bien. <laughs> Eh, temos aí preparado tamén outra peza que escoitaremos a, para afindar esta pequena conversa con, con Alberto, repetimos, un dos integrantes eh, guitarra. Eh, eh, que máis cousas? Coros? Coros. Letrista. Baixo. Eh, pouco aí. Pero non pero, pero non me uso eh, <laughs> todos, todos, todos os que todos veñen tocan o que o que, <laughs> o que poden, están eh, convidados. Eh, <laughs> exactamente. Incluso pandereta aí en el todo uh -huh. el largo verano que estivo convidados aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Flispin Eh, non queremos marchar, pois eh, darlle as gracias de que por, por estar aquí en Radio Flispín. Bueno, non sei se si, eh, eh, se si escoitas de cando en vez a Radio Flispín ou non <laughs> así de pasar. De cando en vez, de cando en vez. Aquí prestaría que houbera un programa de... Na miña casa se escoita moito. Sí? Sí. Pero quen escoita? A miña noiva ah, sí? o pon a menudo e tal. E, uh -huh. e bueno, sí, sí, sí, escoito. Escoite, sí. pero escoitan un programa especial ou... alguna cosa en específico o sintoniza así porque le gusta una radio puesta una radio pequeñiña puesta así en un sitio así bastante eh, <laughs> ¿cómo como se dice? central de la casa y tal eh, muchas veces está encendida y está sintonizada permanentemente con, esta cadena eh. con esta cadena de emisoras. Con esta, con esta emisora. con esta, <laughs> ¿cómo se... Radio Philips <laughs> Radio exactamente. eh, un, mm, pois, pois nada, un pouco así para pulsar eh, que era o que escoitaba Alberto que supoño que terá outras, outras outros programas favoritos, o mellor tamén gustas da radio non? escoitas así algún programa Sí, eh... a escoito máis agora que antes Sí, e sí que, dende de que no coche o CD se estropeou <laughs> o escoito moito e, eh, e bueno, eu a escoito cando vou a traballar e cando volvo e tal e cual e claro, justo cando saio polas tardes, mm. eh, sí. me coincide co programa de o que falábamos antes, de Flor de Pasión. De Flor de Pasión, que agora ten un, hora, un novo horario, un novo horario, exactamente. asequible, sí. Eh, unha, é unha gozada sair de traballar e eh, vir pois os 20 minutos que me leva a legar a casa, pois escoitando as cousas que pon mm. este home. Coa nova dirección de, de Lara López, bueno, tantos directores que pasaron por Radio 3, ¿no? tantas mm. cousas. Bueno, pois, eh, Alberto, gracias por estar aquí. Vamos a findar o, ah, o programa de hoxe Escoitando unha cosa que trouxe en exclusiva para, sí. para Radio Filispín e para Divertimento para Pequenos É unha cosa que terminamos el sábado de gravar. Pois pues contanos, a ver, que é iso? Que é iso? É eh, un... quentiño. Sí, é eh, unha versión que fixemos de Maciel, de un tema de Maciel, pois pues para eh, bueno, por un encargo que nos fixeron un amigo e tal, e, e bueno, isto é o que fixemos. Muy bien, pues adiante, gracias por estar aquí Alberto, ya sabes ah, dónde estamos, a tu casa, y ficamos con ese tema, todo largo verano, repetimos. No sé por qué se llama este tema. feeling how we move so right. We're letting the time go and taking it nice and slow in the wine light, lazy and through this all night flight. higher and higher, baby. Touching you is second sight. We're over the rainbow. It's time to let it flow. Baby, you're my lover, no other I'd ask to stay and make a hideaway with me. dreaming Divertimento para pequeños monstruos la sintonía de Radio Filispín xa afindando su tempo. coa agradable compañía de Alberto de eh, todo largo verano. Escuchamos a su música y e tuvimos ocasión de charlar con él sobre los diversos proyectos en los que está inmerso. Tamén tivemos unha conexión con a manifestación que saiu cara sete media ose día 13 de novembro do ano 2008 de eh, Avenida de Esteiro das inmediacións do locais da Central Intersindical Galega da CIGA unha manifestación para por eh, de manifesto uh, ese esa crise provocada pois pola especulación no? do, do grande capital e como pois eses, esas perdas as teñen que pagar pois os traballadores e traballadoras de todo o mundo. E para por de manifesto a disconformidade canto pois esa insección de cartos a todos eses poderosos por parte dos estados do mundo. que cando teñen beneficios non comparten, pero cando hai perdas... As deixan aí para seren repartidas entre todas e todos nós, claro. Pois nada máis, amigas, amigos, lembrade que estaremos con vos de novo en directo xoves que ven a, a quinta feira de 8 a 9 da noite, de 8 a 9 da noite e tamén estaremos en diferido martes, terça feira entre as 4 e 5 da tarde e o domingo entre as 11 e 12 do mediodía. Dreaming in Burgundy Lembra que a programación de Radio Filispín continúa aquí Dentro de uns instantes, os se sobes Cuba Información E o resto da semana, pois moitos programas, tanto de produción propia como de produción allea, que te achegamos aquí para que ti tamén saibas o que se fai noutros planetas, canto é o mundo da radiodifusión libre e comunitaria. Baby, whatever you say, please, baby, just stay. Let this wine light color every look to me. feel the love grow. Let our spirits reunite. And never will let go until we overflow.